เราก็ปฏิบัติธรรมกันมาหลายวันแล้วนะ我们大家啊来一也在一起用功已经有好几天了。ก็คงเรียกว่าจับหลักพออยู่กับตัวเองได้แล้วเนาะ应该应该应该掌握到这个修行的核心了。 บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจยังหนักๆอยู่อ่า有些人可能还没太懂啊还比较沉重อ่าไม่เป็นไรนะก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะอ่าไม่关系哎我们哎精进来用功持续不断的做นะอย่างวันนี้นะลองอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะอืม今天我们要 哎，多点的用功，多点跟自己在一起。ไม่ไม่ต้องมารวมปฏิบัติตอนเริ่มต้นตอนเช้าตอนบ่ายก็ได้อืม不用诶像前几天一样的来这里一起集，就是说早上九点钟可以自己去自由去用功也可以。嗯嗯หาที่ปฏิบัติส่วนตัวของเราตามทางจงกรม นะหรือว่าขึ้นมาสาดาจะเดินจะทำอะไรเลยก็ได้นะอืม去找自己的进行到用功，或者要到这上面来用功也可以。หรือจะไปนู่นไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์กำพลแล้วก็ปีกไปปฏิบัติที่นั่นก็ได้อ่า或者要到那个高鹏老师的家那里去用功也可以。เดี๋ยวอาจจะตีคล้องแต่เฉพาะตอนเวลาฉัน 嗯，就是上上课的时候，上诶上课的时候敲钟，或者吃饭的听吃饭的时候敲钟，再回来集合。嗯，后边都唔聊，要单谈诶，没得要轮跟谈。啊，就诶那个诶，那个要去诶诶小仓诶。 小助手自己跑走过去找你吗？嗯，不用到这里来，小创也不用上来了，他会一直去过下去找你们用。啊，เดี๋ยวจะไปเดินดูเองนะอืม他会自己去去看。嗯，ไม่ต้องกลัว不用害怕。อืมนะให้เราถ้าทำแบบนี้นะเราจะเข้มแข็งขึ้นนะ 那如果我们现在精进的话，我们肯定会有很大的进步。嗯，คือถ้าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้นะได้ต่อเนื่องได้นานมากขึ้นคำว่าต่อเนื่องนานมากขึ้นไม่ใช่ว่า ต้องนั่งนานอย่างเดียวต้องเดินนานอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าทั้งวันเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐาน เยอะๆเออ那么我们可以自己单独用功，然后持续不断的用功啊、那 嗯，应该就是很好，但是不是说持续不断，不是说哎，我要做很长时间，或者要进行很长时间，不是这样，是说我们从早到晚都能够持续的用功，像洗手间、吃饭、走路做什么都好，都能保持节制。嗯哼哼哼，哎，曼提，哎，布拉帕蒂巴诺，哎。 ใหม่ๆนะ อารมณ์แรกๆที่เราเจอก็คือนิวรณธรรมนะ我า刚刚开始来用功都遇到的问题，就是五盖出哎五哎那个哎烦恼的五盖出现。嗯，เช่นเนี้ยความง่วงนอนอืม就像我们昏沉ความสงสัย ความฟุ้งซ่านย่วงหรือความคิดพยาบาทคิดในทางแบบ ไม่ดีทางปองร้ายคนอื่นทางอะไรทางไม่ดี或者我们起不善良想诶伤害别人หรือคิดไปในทางกามฉันทะทางความพอใจต่างๆ或者我们去想喜欢的东西อันเนี้ ทั้งห้าอันเนี่ยเรียกว่านิวรณธรรมที่ทุกคนเจอ这个是说，哎，五盖黄老，我们每个人都遇到经遇到的。ใช่ไหมเจอกันทุกคน是不是每个人都遇到เห็นมันไหมผ่านมันไหมอ่า有没有看到它有没有哎去哎度越过它อถ้าเราผ่านนิวรณธรรม ได้นะ ต่อไปมันก็จะมีปิติขึ้นมา มีความสงบขึ้นมา那如果我们能够越过哎五盖的话，接下来就心就会很宁静、安静，还会有法喜。嗯，หลายคนบางคนก็ได้สัมผัสบ้างแล้วกับความปิติกับความสงบนะอ่า我们哎有好几个人他们已经有哎这个法喜出现，哎心已经哎平静宁静下来。 ถ้าถึงตอนนี้นะโอ้ก็ขยันปฏิบัตินะปฏิบัติแบบมีความสุขนะ嗯，这个时候用功呢，他就很啊很欢喜，会有喜悦。เดินก็ไม่ค่อยเหนื่อย ยกมือก็ไม่ค่อยเหนื่อย นอนก็ไม่ต้องนอนมาก อืมจริงๆ他不是很累，做手部工作也不累。 啊、呃，人很清醒啊、呃，没什么睡意，会睡得很少。กินก็ไม่ค่อยอยากจะกินอะไรมากพูดก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากอา说也说也不想说啊然后吃饭也不需要吃很多อารมณ์นี้นะมันจะทำให้เราขยันเราก็อยากจะทำเยอะๆทำ มากๆอ่า这样的情景呢我们就就是用功很顺利很顺手就很会用很多很多就可以用上功อ่าอารมณ์มันเป็นแบบนี้นะให้เราเห็นมันนะอย่าไปจมกับมันมาก有这样的境界我们就只知道看到它就好了不要跳不要陷进去太多อ่ารู้ว่ามันสงบนะเห็นมันสงบ 直到自己安静宁静，我看到它，看到安静宁静。บางทีก็เบาเลยนะเดินแบบเหมือนจะปิวเบาสบายสบาย啊，有时候也很就身轻啊，很轻安，走路走起路来很轻很轻，像要挥一样嗯，บางทีก็อาจจะเร็วไปบางทีก็ต้องหยุดมันบ้าง หยุดมันบ้างให้มัน คล้ายๆจังหวะหยุด จังหวะกลับแบบนี้มันจะช่วยให้เราเมีความตั้งมั่นของจิตมากขึ้น ไม่เบาเกินไป有时候我们的哎像给停一停慢慢下来不要太快บางทีนะบางคนก็พอปฏิบัติไปแล้วนะมันก็เกิดใจบุญ เกิดใจดีขึ้นเ 嗯，有些人他用功了，然后我们的心就会升起上面。รู้สึกแบบโอ้ยธรรมะเป็นของดีการปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนเปิดชีวิตใหม่ให้กับตัวเรา就会感觉到啊用功修行哎很好非常好哎生命就像我们生命哎是哎新生的生命嗯 พอใจบุญใจดีคนนี้ก็คิดถึงคนอื่นคนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก อยากให้เขามาปฏิบัติธรรมบ้าง当我们的心起了善念，然后我们的心就会在想要去帮助别人，要去自己，也就是说身边自己最亲的人，想要他们来一起用功。嗯，โอ้ถ้าพ่อถ้าแม่มารู้ธรรมะ แบบนี้ก็ดีนะ ถ้าสามีถ้าภรรยาลูกมารู้แบบนี้โอ้ดีมากมาก就会在想，如果爸爸妈妈或者我们的诶妻子、丈夫或者我们的孩子能，哎呀，能够来闻到这个花多好啊！เดินไปก็อาจจะคิดถึงเขาคิดว่าจะไปบอกเขายังไงช่วยเขายังไง一边执行一边就会在想，哎呀，我要怎么样去帮助他们呢？要让他们来一起闻花。 ความคิดมันดีนะ แต่เราอย่าไปคิดกับมันมากรู้ว่ามันคิดอ่ะกลับมาก่อนนะ这样的想法啊是好但是我们不要去想太多我们回来觉知回到觉知上来เนี่ยใจมันเป็นบุญใจมันมีความอยากจะช่วยคนอื่นนะแต่มันบางทีเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองก่อนนะ 我们的心，他自己会在想，自己会在说，啊，那么，哎，哎，想要去帮助别人，但是呢，我们要先回来解决自己。有空 time，我们就 dein，pay，呐，kith，sorn，to，e，ng，kith，teeth，thamat，sorn，pen，e。嗯，或者有时候我们在进行的时候，我们就会嗯，在教导自己，嗯，有内在里面哎会。 不像不像广起来，要去教导别人。มองอะไรนะก็เป็นธรรมะทั้งหมดเนาะแต่ฉานบางทีบางคำไม่เข้าใจโอ้ก็เข้าใจอืมอ่า无论出现什么都好啊都好但是有些时候呢我们有些出现一些我们不了解的一些词语出哎词句出来嗯 มันแตกฉานมันมีปัญญาน้อยขึ้นมา รู้จักนะรู้จักอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นอ嗯，因为有智慧升起来，所以呢，哎，知道的比较细一点。嗯，มันก็ดีใจนะดีใจ โอ้เรา พอจะรู้ธรรมะแล้วอ่า知道的比较细，我们就非常的高兴，说：“哎呀，我 靠果了解法了，我知道法了，认识法了。อืมมันไปติดความรู้มันไปตกเนี่ยในถังความรู้อ่า我们就陷在那个知识里面进去了，现在知道里面进去了。ถึงตอนนี้นะโอ้เทศจะเทศเก่งจะอธิบายอะไรได้เก่งอืม到现在我们呃我们说的能说会道，很会跟人家解释。 แต่เป็นโยมก็ดีนะ มันไม่ค่อยได้มีโอกาสเทศดี มันจะได้ไม่ต้องรั่วออกมามากอืม那如果是居士，他就很好，他不需要去跟人家讲太多，不需要去跟人家讲话，教人太多。แต่บางทีเป็นพระอ่ะพอตกอารมณ์เนี้ยโอ้มันจะอยากเทศสอนคนนั้นคนนี้นถ้如果是法师的话，有这样内在里面有这样的诶语言า 像的时候，他就会很想要去教这个教那个。某天，那在坐车呢，看见有人来，旁边就吵，他不会听。 <laughs> 有时候我们坐在车上面，看到旁边有人来了，啊，就会在教拼命的教人家，不知道人家听不听。 <laughs> ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดี แต่บางทีเราเข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ปฏิบัติ บางทีมันมันมาแบบนี้นะอ่า我是说不好但是呢这样的情景是来自于诶用功修行以后出现的一个境界บางทีเนี่ยอารมณ์พวกนี้นะพอรู้ทันว่ามันอยากมันมีความอยากที่จะช่วยอยากที่จะสอน กลับมารู้สึกตัวก่อน 有这样的情景，这样的境界出现，我们要知道是自己的欲望想要去教人家，我们要看到它，然后回回来重新觉知。กลับมาหาฐานกลับมาหาที่ตั้งของเรามันจะได้อารมณ์จะได้เบาลง回到自己的身上面来，回到自己的心上面来，我们这个它就越来越轻了，这个这个这种妄念就越来越少了。 คล้ายๆเราคิดว่าเราต้มน้ำร้อนแล้วนะเราชงชาแล้วนะแต่มันกินตอนนั้นร้อนน่ะมันมันกินไม่ได้นะต้องปล่อยให้มันเย็นลงสักหน่อย就像我们烧了开水泡了茶，那个茶刚泡出来的时候太烫了，喝不了，就让它哎凉一下才能喝，才能喝得下去。เนี่ยอารมณ์ อยากจะช่วยคนอื่น อารมณ์สอนนั่นนี่ก็เหมือนกันนะ ทำดูดีๆก่อนให้มันเย็นลงก่อนนะ嗯，我们的心很热心，很热情的想要去教导别人，想要跟别人讲话的时候，我们的让他哎好好的看一下，嗯，让他哎慢哎，让他就像茶一样啊，让他凉下来。อืมถ้าผ่านได้ตอนนี้ก็สบายอ่าสบายนี้ก็การ ความรู้สึกตัวนะก็เป็นอัตโนมัติมันเกิดของมันได้เองง่ายนะนั่那如果我们能够越过这一关这个境界那么接下来就很容易觉性它就会自然升起อยู่คนเดียวก็ได้ อยู่กับเพื่อนก็ได้นะ自己一个人独处也可以跟朋友在一起相处也可以พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นะอ่า 哎，要说也可以，不说话也可以。มีงานทำก็ได้ ไม่มีงานทำก็ได้ ก็อยู่กับตัวเองได้อ่า有活干也可以，没有活做也也可以，可以跟自己在一起，可以跟自己一个人可以独处。คือจิตมันจะไม่ค่อยดิ้นรนละจิตมันจะตั้งมั่นมากขึ้นนะ心呢，它有了定力，它没那么像过去一样那么浮动。นะแต่เราก็ ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆอ่า我们呢啊要持续不断的这样去观看อืมดูไปเรื่อย มันก็จะคราวนี้มันก็จะแตกฉานมันก็จะเข้าใจใจรักอ่า我们这样持续不断的去观看去觉知我们就可以看到无常มันย้อนกลับไปดูอารมณ์ที่มันผ่านมาแล้วเออมันเป็นของมันเองนะสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นของมันแบบนี้นะ 我们去看到自己经过的诶情绪诶心情心新的行为，那么就会看到诶所有一切，它都是已经它就是这个样子，它只是这样而已。บางทีอารมณ์มันก็ดีบางทีอารมณ์มันก็ไม่ดีมันเป็นอะไรนะ有时候我们的心情就好，有时候我们的心情就不好，它是自然的，它就是这样。แต่ก่อนนะ คิดว่ามันจะต้องทำให้มันดี แต่จริงพอดูจริงมันบังคับไม่ได้นะอืม过去呢我们就想要去操纵它我们要去控制自己想要做好的啊但是呢是没办法去控制操控的จิตมันเป็นผู้ดูมันตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่า ผู้ดูก็ต่างหากอารมณ์ก็ต่างหากนะ啊，心有了正定力，他自己就会观成为旁观者，在一旁 观看心是一个心心那个诶情绪是一个啊，ผู้ดูก็ต่างหากรูปก็ต่างหาก嗯，这个观看的是诶一一个这个诶像是一个，它是分开的。มันมีผู้ดูมันมีรูปมันมีอารมณ์นมีอาการของจิตนะ因为 有一个是在观看，我们的心有正定力的，他就会成为旁观者。然后我们的身是身，我们的情绪是行情绪，我们的心，我们所取的妄念啊，就是妄念，所以它是它是分开的。啊，你见在的红路，的红南，我แสดงใจรักให้เห็นหมุนเวียนนะ，ตลอดเลย，啊。 所有一切他都在示现都在表演给我们看，他表演无常，嗯。ความรู้สึกตัวก็ทำแบบสบายๆทำเบาๆตอนแรกที่มันมีเจตนาบ้างต่อไปก็เจตนามันแทบไม่มีมันรู้ของมันได้เองอืม我们也就是轻轻的觉知就可以了。刚刚开始呢，我们是有一点有一点意识的， 但接下来呢是没有无意识的，他自己会觉知。นะเราก็ดูไปแบบนี้นะดูไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นมันจะค่อยๆเข้าใจนะ我们就是这样的去观看它，嗯，然后慢慢我们就会越来越了解。มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตนะจากที่เคยยึดตรงนี้มันก็วางได้ปล่อยได้อืม因为我们的心不停的在转变的在变化之中。 那么我们看到以后，我们就能放得下。มันเริ่มเข้าใจแจ่มชัดขึ้น โอ้พอเราไปยึดเนี่ย มันก็เลยทุกข์เนี่ย我们对自己就越来越了解，因为我们是执着，所以才会有苦。เพราะเราอยากจะไปบังคับจัดการมันเนี่ยโอ้พวกนี้มันทุกข์นะ因为我们要去控制，要去操控，要去安排，所以呢就苦了。 แต่ถ้าดูเฉยๆมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะ那如果只是知道仅仅知道那就不苦了รู้ทันการยึดมั่นมันก็ปล่อยแล้วนะ当我们知道自己执着的时候它就自然放下了แต่มันก็ยังมันอาจจะยังมีการยึดผู้รู้อยู่บ้างนะ但是呢我们还会执着一个我在知道แต่เราก็ต้องค่อย ๆ กลับมาดูกลับมาเห็นตัวนี้เหมือนกัน 但是我们也要回来知道自己看到自己อันนี้ยจะเรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์เนี่ยในการปฏิบัติเป็นเส้นทางในการปฏิบัติอ่า这个呢就是说哎是我们哎在修行上面的一个境界的境界เป็นทางที่นักปฏิบัติทุกคนต้องเจอ是每个人每个修行人都都会遇到的境界นะถ้าเจอก็ถือว่า มาถูกเส้นทางตรงนี้นะ那如果我们遇到了，就是告诉，就证明我们说，我们方法对了，我们的路走对了。บางคนจะสงสัยไม่เจอได้ไหมไม่ไม่เอาได้ไหมอ่า有些人他可能会会会会有疑问所疑虑说，哎，我不遇到他可以吗？我不用遇到可不可以呀？มันต้องเจอทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่า เราจะผ่านมันได้เร็วหรือผ่านได้ช้าอ่า是每个人都要必须经过的只是在于我们来每个人他越过快还是慢แต่ตัวที่จะทำให้เราผ่านได้เร็ว คือเนี่ยกลับมาหาฐาน กลับมาหาฐานบ่อยๆอืม能使我们诶越过这个境界快的话就只有一个就是回到觉知上面来来觉知 เพราะการกลับมาหาฐานในรูปแบบกรรมฐานเนี่ย คือมันมีทั้งตัวเรียกว่าทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาอยู่ด้วยกันเนาะ因为呢我们在这个觉知这个方法上面它这里面有两个一个有里面有有那个四摩他定也有毗婆舍那คือที่จริงถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะสมถะและวิปัสสนา มันอยู่ด้วยกัน 因为毗婆舍那跟斯摩他定它是一体的。嗯，มันทำให้เนี่ยพอเรากลับมาหาฐาน เดินจงกรมก็ดี หรือว่าเรานั่งยกมือก็ดี หรือดูลมหายใจก็ดี มันทำให้จิตมันตั้งมั่นมากขึ้นอารมณ์ที่มันออกไป มันก็กลับมาไม่บ่อยอืมต้อง无论我อ是哎回来回到进行上面来也好，或者觉知 我们的动也好，或者回来节制我们的呼吸也好，它能使我们的啊觉性越来越力量越来越具足。แต่ถ้าเราแบบไม่ค่อยกลับมาเนี่ยมันจะออกไปดูไปรู้เห็นเห็นสภาวะอารมณ์เห็นแต่มันเหนื่อยพอมันดูเยอะๆมันจะเหนื่อยกำลังไม่พอ嗯，那如果我们不回到这个节制上面来，我们去知道节中的心的话，看我们 内心心理行为的话，我们就会很累，因为我们现在的力量不具足。คล้ายเราเหมือนเหมือนตอนงานช่วงไหนมันเยอะเนาะโอ้งานเยอะเงินเยอะโอ้ขยันขยันเพราะมันได้งานได้เงินเยอะเนี่ยขยันแต่ถ้าเราไม่พักผ่อนเดี๋ยวร่างกายมันก็จะน็อก就像我们在诶长钱一样的，诶，我们很忙碌很忙碌，但是我们长得强很多很多。 但是如果有这么多强长，如果我们不休息的话，我们的身体肯定会很累。จิตก็เหมือนกันมันคิดโอ้มันรู้เยอะรู้เยอะมันมันมีตัวโลภอยู่นิดนิดเนี่ย我们的心也一样的，我们的心如果它很多妄念妄念好多，然后我们知道的知道知道心，它就会累了，它慢慢就会累了疲劳。เนี่ยบางทีก็กลับมาหาหาฐาน มันจะทำให้มันมีกำลังเพิ่มขึ้นนะ所以我们回到这个哎这个觉知上面来，那么它就会哎พอเรากลับมาหาฐานบ่อยมันก็จะมีกำลังมากขึ้นอ่า我们常常回到这觉知上面来，我们的哎这个力量觉性的力量，它就越来越强大。แต่พวกนี้นะที่พูดมาไม่ใช่ว่า บางทีอารมณ์บางอย่าง ไม่ใช่เช่นผ่าน นิวรณ์แล้ว ไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาอีกไม่ได้นะ我们的诶心，我们的心理行为，我们的境界、情性也好，就是说我们越过了这五盖以后，不是说不可以回到这个回来啊，不是那样。หรือบางคนเคยผ่านอารมณ์ปีติอารมณ์บุญแล้ว ก็อาจจะกลับมา เริ่มใหม่อีกก็ได้ อืม或者有些人他越过了这个内在里面的语言，就是我们当修到一定境界的时候，自己会在内心里面讲法。我们如果能够去越过这个境界，哎，也一样的，同样的可以回到这个觉知上面来，同样的。มันเหมือนถนนน่ะมันก็มีขึ้นเขา มีลงเขา มีทางเรียบทางขรุขระ เพราะทางทางวิ่งรถมันยาว มันก็มีหลายรูปมีหลายเส้นทางอืม就像一条路一样啊，它有起有有上山也有下山。当路上面呢，它可以有好多走好多步车。แต่ประเด็นคือเรามีความชำนาญบางทีเราขึ้นเขาครั้งแรกมันไม่คล่องแคล่วมันเหนื่อย แต่พอเรามีความชำนาญมากขึ้นคราวนี้การขึ้นครั้งต่อไป มันจะคล่องขึ้นอ่า就是我们在爬山一样我们第一次爬山的时候可能会感觉到很累很疲劳但我们接下来啊第二次第三次来我们就不会那么累了嗯就会越来越啊体力就会越来越增强เนี่ยอารมณ์ที่เราเจอไม่ว่ามันจะดีไม่ดีอะไรต่างๆ ถ้าเราภาวนาอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ย มันก็จะทำให้เราชำนาญในการผ่านมันมากขึ้น อ่า我们的那我们的诶境界也是一样的，遇到的境界也是一样的啊。那如果我们诶不停的诶能够持续不断的去越过它，那么我们的心的力量就越来越自足，越来越强大。ใหม่ๆมันก็จะรู้สึกว่าทำไมมันเคยดีแล้วมันไม่ดีอยากให้มันดีอีกนะอ่า刚开始的时候我们可能会

กินอิ่มแล้วมันก็ย่อยมันก็หิวใหม่ธรรมดา不要去可惜就像我们吃饭一样我们吃饱了它就消化了然后我们又再重新吃อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันก็ทำาหน้าที่ของมันละมันก็ย่อยไปละ แต่มันก็มีมาใหม่ให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ境界，我们的境界出现了，它已经消化了，但是又再重新、重新来、重新开始。嗯 ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว แต่ฝึกอยู่กับมันให้ได้我们要去接受所有来发生的一切那么我们跟他在一起我们就可以不断的训练持持续下去พอใจยอมรับนะโอ้มันก็สบายมันก็อยู่ได้นะ当我们心接受的时候就轻松了啊也没什么嗯จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ โอ้ไม่เป็นไร เราเห็นมันอยู่เราดูมันอยู่นะ无论发生什么都好都无所谓没关系的我们哎无论是好的还是坏的都无所谓ต่อไปดีก็ไม่หลง แย่ก็ไม่หลงก็เห็นมันอยู่อ่า接下来的好也好哎不好也好都不会迷失都只是知道ใจจะใช้ว่าเป็นกลางก็ได้แต่ใจมันเหมือนอยู่เหนือขึ้นมา หนืออ่า要说我们的心在中道也可以，那是但是是我们的心是超越了这两个好坏，是超越了它，离开好坏，是离开了好跟坏。นะก็พูดให้ฟังคร่าวๆนะในเส้นทางของนักปฏิบัติที่พวกเราจะต้องพบเจอนะอืม嗯，所以说在用功修行的路上，我们大家能够遇到的 ไม่ต้องกลัวนะ เรามีเครื่องมือในการออกจากอารมณ์ในการอยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะอ่า不用害怕，因为我们有方法，我们可以离开这个当下这个情绪，就是我们有手部动作觉知这个方法。นะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะ ปฏิบัติให้เยอะๆนะอ่า我们常常跟自己在一起，多多的用功，精进用功。 แต่อย่าไปอย่าไปคิดมากว่า ที่เราได้ขั้นไหนแล้ว เรารู้อย่างนี้แล้ว เมื่อไหร่มันจะไปขั้นต่อไปอะไรแบบนั้นอ่า但่我们不要落在思维里面去想哎我到哪里啦接下来我又到什么地遇到什么啦不要去想อยู่กับปัจจุบันเยอะๆอยู่กับดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ อ่า我们去知道当下所发生的一切嗯แค่นี้ก็ถูกเหมือนกัน นะ 这样就对了，一样，这样也是对的。哈 <laughs> 哈，干干光干。